Gurekin eh, goizuntan Jean-Michel eh, Koskarrat, bai hauzapesa, uh, eh, 2000 eta amabost urte juntan uh, gertakari latzak izan dira, munduan zehar gerlak, diktadurak, krisia lahiak eta horrengatik errefusiatu hainitz um, kaleko juntan, frantziako iparrean ere uh, badakigu zein egoera gogorra den, eta beraz uh, errefusiatuak errezibitzeko guriko herriak urratx hori egin egin du astapen batean hogeita eh, hamak bat eh, bildu dituzue. Jean Michel eh, Koskarat behar bada hogeitarazten aldugu pixka bat nola egin den desmartsa hori Baigoriko herria azena proposatu, etorkin horien errezibitzeko edo galdea zuek errezibitu zinuten frantses gobernutik. Be, eh, bon, jakinez uh, nolak pasten ziren kaleko errian uh, eh, gauzak, uh, Bernadette Muskezek errantzaukun, uh, erri elkargo, erri erriko itxeko uh, kontseilu batean, uh, menturaz uh, balio laikela aipatzea, uh, prefetai edo prefetai aipatzea, nolak lehen denboretan, dila oita hiru urte izan zela, maiguriko onartu gintila, uh, euntala eta noita amar bozniaka, eta horren gatik, zendako ez, berriz eh, ere berritu olako galdera. Behas denak ados ginen, eta bon, eh, honokoan ez Gero ondutik suprefetak deitu gitu, eta badaginakin eh, WWF Village delako uh, elkarteak zin zila galdeenare ina. Behas uh, argunt normalki ba-, pasatu dira gauzak, eta denek bozkatu du galde hausakta izaiten altzen, bizi zalen aldetik, eh, bo, ba, entzun baitira berbada beldur batzu, edo zuk nola bizi izan duzu hausapez gisa, nola senditu ditu dituzu zure herritarrak? Ebe, lemizien ohartia, gero biztan da, eh, gertakari lagriak izan dira paisen eh, or, demora berean, eh, ordeon segidan eh, askifite, eta uste hau din uh, jenden dako beldur bat bezala sartu den, eta uh, ordeon oartu gira, uh, jendeak esuzi, diakinez kioz ere, uh, nolata etziela familiak izanen bainan gizon bakar batzu, Horten ez dakitzen dako, baina oartu gira behaz eh, lan hori, e, beldur hori sartia zela. Horren gatik gutun bat igorri dugu baigorriak guzier, espeikatzeko eh, piskan zer zen gure desmartxa. Erra nahi dut ere, ez gini hilak komunikatu behar lehenbizian, suprafektak erranik, bon, ez gegenakin zendako, baina gero emeki emeki gauzak uh, eh, eh, piskat aldatu dira, kalmatu ere, uh, behaz uh, lehenik errezi ditugu behaz behatzi, uh, ondutik din dira oita amar bat, behaz edo berroit bat, behaz denetarat nik uste lehen bizian berroita behatzi zirelaik, guai berroi bat dira gelditzen. Ara erraiten aldugu batzu joan dira baigogitik eh, alta laguntza bada bon, joiteko auto hori espikatzen alda? Ben, lehenik jakin nahinik guke jakin zendako partitzen ziren, behaz eh, ez dira gure errian dira hor uh, eh, eh, piskat pausatzeko eta hor uh, e, berze kondizioneatzuetan izaiteko, han kalen badakibun hola zertan diren, behaz lehenik uh, bakantza bezala ziren, eh, endako. Eta behaz, uh, bon, behatzi hori joan balima dira, pentsatzen dut, uh, basu, komunak, dute, komunikatu dutela behaz beren familiek ekin edo lagun batzuikin, e, erranez e, ono bazela xantza bezala Inglaterra joiteko, hori zuten belburia bakarrik e, hori zuten e, inai, eta hori abiatu dira berriz harat buruz. Eta geroztik jakin dugu, eta batek dinailukela dinail berriz gileat, behaz dinen da seurre, zenta seurtamen aukandu ez dela arendako xantzaik han egoiteko. Behaz, badakigu arek pasatu ditila somaiturte Inglaterran eta iduriz antikampoz gizutela, menen orai badaki estila han eh, helburuik uh, bate, Beraz, um, errezibitu dituzue, eh, errefusiatu horiek, siriatik, afganistanetik, afrikatik ere aldu dira, gehienek inglesa egiten dute, ikusi dugu, bai baigorin, eta inguruetako jendea ere, mobilizatu dela eta laguntza ekartzeko zeko presta gertu dela, deialdi bat zabaldu zinuten ere eh, jauntziak eh, biltzeko, agusagailu tresnak biltzeko, ehm, bai korki erantzuten du jendeak orokorki? Ah, hori, eh, uh, zinez placer egiten du. Ez dakit zonbat txusen diren uh, eh, enguziz edo abiatzen dienak horat, baina denetara ba, ustot baduten, badiren lautanoita bat jende eh, beren lanetik landa edo, edo uh, egunan erditan diten launtzera, ba launtzeko pixkat uh, bazkarien uh, baseren egiten, ekin batean, gero egiten dira, egiten duzte frantzesk urtsuak, zen eta komunikatzeko ez dakite biztanda mintzatzen, eh? anglesa bezik edo araba bezik, eta hori gauzak eh, ez dira hain egisak eh, nako, behaz eh, emeki emeki ja, plantan jarri dira, eh, egun guziz badira aniz jende iten dienak launtzera, hori zinez plazera egiten du, eh, okupatzen dira behaz eh, Piskat, eh, elkartetan, eh, futbolian hartzera, pilotan hartzera, errubian hartzera, eh, edo mendian ibiltzera, behaz, badira, hola, hola emeki emeki plantatu gauzak, badakit, bidarraiko erriak eskaini dila e-, egun batez, hola, biltzea jendeak han, ah, bidarrain, mendian ebiltzeko, eta bestakipi baten egiteko ah, gero ondotik, ara, gorik, zinez, zinez, elkartasun hori ikustea, hausapesa e, dako zinez plazera egiten du, eta beharriko e, zira diendek guziak kesu, eta beren laguntza emaiten dute, eta hori plazera egiten du beldur izaiten alginen, amalgamak eh, egitea, eh, Pariseko uh, atentaduen ondotik, azaruaren amairuko atentaduen ondotik, eh, entzun ziren oak batzu, gauaz, baigo gini miltzea landeros izaiten altzela, horiek dira biztadena, kontra zirenen adierazpenak, uh, gaur egun gurutzatzen dira, gurutzatzen ditugu hemen, uh, aldean, eta ze uh, ikuspegi dute orai jendeek, beldurtzen dira, edo joiten dira, hori, hori enganat ere? Ebe, uh, eh, oartzen hainiz, eh, kalmatzen hain direla bazterrak, zenta bon, uh, emeki emeki hor bai gurik kusten izan iz, uh, opariak edo, eguberriko opariak edo kertzen baititugu uh, jende saharrer, behaz ekin batean oartu niz, mentzatzean nolata uh, eakutsi daaten beren beldura lehen bizian, orai uh, mintzatuz nolata ikusten duzten jende horik ibiltzen, agurtzen, uh, oartzen hain dira jende jende, jende normalak direla egan nezake. Uh, bon, eta eh, ez palimaute ere uh, ez padira mintzatzen al, iduri zentzat jende komprentzen dutela hori insofrikarioak, ze maneran jindiren, uh, gerla, beren erresuma utzik, gerla zautuik, horreitara uh, azten du hori jende xarrere, e, noiz paite gertatu diela gauzak hemen, eta uste elkartasun hori, hori ikakutsiko e, e, e, eta bon, izi aldu hori uh, eh, joa indela, eta beldu hori guai ez dela gehiago hemen uh, le, lekian no, no. Aipatu dugu uh, eh, sustengoa, baina bada ere uh, eh, sustengoa administratiboa, jana uh, baitu uh, paperak betetzen, uh, egiten lagunduak dira, gazte horiek zen, gazteak dira, eh, gehien gehienak. Ba, inik uste gaztenak uh, eh, amasei urtetin eta zaharrenak berruita hiru, behaz eh, emeki-emeki uh, eh, uh, aldizka, joiten dira bordeleano, uh, behaz ojo, eta erganezake emeki-emeki badakitela nor izain diren jende horik, paperak eginen duzte, gero ondotik jakinen dute noizpait, ea frantzian gelitzen aldiren eta lana asikatzen alko guten. Ejan eh, ere, eh, enpresatek deitu numela jakiteko bazirenetz e, zendako ez langile batzu, partikulazki mekanikan e, nahi esikatzen orion ordeon, badakigu frantziane badela somaja, baina ez omen dute atxemaiten frantzesetan langile horien launtzeko gisan, horiaz, kusten dut badela naikeria jende horien dako zendako ez, Uh, uste denetara izanen diren oita zorzi milakoat uh, eh, eoiten alko direnak frantziak, beraz horik uh, beren naikeria behaute lehenik eakutsi biztan da, baina bon, lagundu behar dira, beraz uh, komunikatzeko uh, aidira frantzesan ikasten, jahanik, baina uh, kustentu goxoki diela guai, agurtzen dituzte jendeak pasatzen dielaik, eta hori zinez uh, plazer egiten du, gara. Prezeski, e, noiz arte horregonen dira, badakizue, zuek edo zer e, galdera mota egin dizuete su prefeturatik? Ebe hori da, eh, guke bizten da, eh, baginakin edo gizaz, hiru hilabeten dako bezik etzela hori eh, galdera hori, behaz, be, janik baute hilaite bat ordiela, behaz beste hilaiten burian be, lekutuko dira, nolata noat joanan diren ez dakit, bizten da, hori indako ez ziela gauzako ono klark, klarki edo e, zoin-zoin diren egoiten ahalko direnak, behinan e, pentsatzen dut, gogorniak eh, einen dila ina ala, eh, gero ondotik uh, eh, diende horien errezebitzeko, hasteko nunbait zerbaiten uh, atera bideo eta atxen bai, maiteko. Zeren WWF edo bakantzalekua, uh, udan uh, ez da libratzena, hor bakantziarrak eldu dira. Onartia zena WWF-en partez, eta zen lau, uh, lau apartamendu libratzen alko zuzela urte guziko, behaz erran haizin be, lau familia diten alko zirela, eta egoiten altziela. Uh, eh, ola haitzina, uh, eh, bon, segitzen, segiten altzuten beren, beren lana eta beren uh, uh, bakantzetan heldu diren jendearen errezebitzia. Meinen, bon, iduriz, estatuak errandu, hilabete, iru hilabete bezik etziela, eta eugonen, eta ara, hartan finituko da. Um, lehen erria izan zirezte hemen Ipar Euskal Herrian eh, errefusiatuak eh, errezibitzen, uh, eh, baigorri izan da, erraiten den bezala, aktualitateko herri nagusi bat. Nola bizi izan duzuzuk hauzapez berri bezala azkenean, uh, ez zira damutzen, olako hurratxa handia eginik? Ez ez, uh, nik, uh, uh, lehenik erran nahi dut uh, Bernadet ari esker uh, zenta dila iru, urte behaz uh, bosniakak dintzielaik. Ebe zinez uh, ordione uh, du bere buria eta laundu ditu denetan, bon, erran nahi dut uh, erretretan balimada ere lan, fen, denbora handia pastu dilaan eta bon, uh, kasik normal zela uh, e, berrize hola ateak ateak uh, bon e, guk uh, normal hartzaitzen ginen uh, eh, iduri zuai da erri bakar bal, bat balimada baiguri uh, oi onartutinak uh, guretako hartzen aigira beien negoziek be kasik kompreintu dutela gure desmartza e, eta Fen, gara, ongi etorri bat be gukina egin inain, gehi xaue egiten dugu, uh, e, e dute baigurriarek eta elkartasun hori, hori zinez plazera egiten du, honik, eh, bon, eh, ene aitata bere anaiak joan ziren egun batez amigetat, pasatu zuzten anitz urte, uh, noiz ziren gileat, eni erakosten da, tordion e, horik e, ongi etorri bat uka e, ukan bali maute, ebe guke gauza bera egun batez egin dugula, eta usteut uh, plazer einen zin ene, ene aitari uh, guri, gauza. Eh, bai gorriko herriak etxempua eman du, azkenean erakutsi du, frogatu du, beste herrieri uh, eh, errefusatu horiek errezibitzen altzirela, manera zinez eh, ederrean, eta ongi pasatzen direla gauzak, espero duzu, uh, behar ba, beste herri batzuek iniziatiba bera hartuko duten? Bon, bai hori nako erresa zen, zenta, bon, vilaz vakanz delako hori uh, emaiten zin, eh, xantza horren egezebitzeko. Eh, beste erri batzuk badakit atarratzetko um, mm, igriak eskainizila apartamendu bat edo beste, bon, behaz famili batzu iten alko zirela, badakin, bon, ez gira arras barkarak menturaz, baina, bon, horren gatik be, akusten dugu ere, jende horik be, ez, ez, ez, ez zutela izi, beldurrik eman edo iziadurik eman behar, eh, jente uh, behar, ditugu laundu, uh, uh, miseria zautu ute, gerla zautu ute, badakigu zendako partitu diren beren erresumetik, eta zinez... Uh, Eh, gauza edera balima da guk, eh, guk plazeraikin eh, egin dugu eta e, berzen batez gertatzen bada uste dut berbe gauza bera izanen den eta eta haian besteke egiten alkute olako desmartxan esker, Jean-Michel Koskajat, hori aipaturik, bon, dena munduko politika ez dugu guk egiten gure sokotik, horrek baldintzatzen du, gertatuko dena, baina baigoriko herria prestizaren da, beraz, behitz eh, bere eskua, eskuzabale, edo laguntzaren eskaintzeko, behar bada elduden neguan, ez dakiku zer gertatuko dena. Aba ba, zendako ez, eh, uste dut, uh, bon, uh, gauzak bizik pasatu dira guai artean, eta segituko dira olo bon, baliatzen izerteko familiako bazkari bat bezala plantatuko dela, gero ondutik elduen hilabetean uh, bestatipi bat plantatuko dugu, e, be, nahi nuke nik kosiner gizta ekin, ekin aizan, kusteko hango, hango, bon, uh, hango nola plantatu hartuko dugun elgarrekin, eta gero horri buruz, dinen eh, dira ba jantzariak, ba musikariek eta pixkat eh, animatzera, eta guan, uste dut besta polit bat plantatzen alden, hola, ba igurriarrak komitatuko ditugu, eta kusiko ute jende horiek, eh, zinez mehesi utela olako, olako besta, ara. Noiz izanen da hori? Normalki izanen da. Izanen, izanen dira nik uste bet, ba, bat edo beste ere. Eh, normalki da ortsiale has batez, oita bian, uh, eh, urtarilean, behaz eh, abiatia. Bon, uste komunikatuko dugun hori uh, buruz, erteko noiz, ta, noiz plantatuko duen hori, binan, eta uste hot mehesi uten jende hori kolako besta bat, ara. Eta gomita horien ezagutzerat ere beraz. Eta zabalduko dugu gukere Euskari jatietan. Mireska, Jean-Michel Koskarat. zuri, bantzika.